Գնում աչինում ին հարուստ մարդ անում, այդ մարդին կնեգի խոխաչար բերում։ Այդ հարուստ մարդը մին դնում երակնում, ուրան ծարաներեն նհդքինում ուրիշ երգիր ապրանքներին քոնե որբերի ծախը։ Հղացը տանք մնոմն մին շենում մին քասի մարդու տան։ Ուրիգունը հաց ուտելու վախտը այդ քասի մարդին պիցի խոխան, կամա տահանց կոշտը սկսում տահանցնել խաղանելը հարուստ է թողել շատ արսիրում, ընդրահետ է, որ յուրան խոխա չունարելի։ Այդ հարուստու այնքան ասիրում է խոխեն, որ խոխեն մորը հորը ասմա, այդ խոխեն տեղակ վսկ է տանք, խոխը մզդվիկ։ Մարդն ասմա, ակնեք, ինչան ենք մսլհաթն անում, վերջը ասում, որ տանք վսկեն ինքյոնինք, դե մզ էլա հա խոխա կնիլի։ Ուրութանա խոխան տամն տրանց, վսկեն ինքյոնում, հարուստ յուրան ծառաները նհդ խոխան յուրանում քենամոն յուրան ցղին հղացը պտահոմն մին բխտիեշու հարուստ ու բախտեն եշիլատամ բխտիեշին ասումա դու շատ հարուստ մարդս ամա կնեգետ խոխա չի բիրում մինքան է տրնան յետը քզիրը խոխայաննական ամա քո հարստությունը մին քասիբու փայա տրնալական որ բխտիեշին ասումա բրձնում տանք մի կա տերեն կենում այդ խոխան թողոմ ծմակը մաչին մին ծառու փչակում յուրան քենամ Այդ հարուստը քինալանի եթե քասիբը յուրան կնկանն հդ մսլահատ անոն վեր այդ վսկավը տոնշինին։ Քասիբը մենքան է մարթա յորոնում քինամ ծմակը վեր փատ կտրե պիրի։ Ծմակումը ալուսումա մին խուխու լաց։ Բիդի ինդի քինամա տեսնում յուրան խոխան։ Յորաոնում պերում տոն։ Տանք այդ փողավը մսմսններեն շինում, մաչին ապրում։ Տղան գամա տեռնում 18-20 տարեկան։ Հարուստ վիրանարուտուրը օրիշ երգերները մը բրցնել անե յետը կյամատոն անցակնե մեն խիլլավախտ այդ հարուստը մնելա որոշում վերքինա նորու տական էլհարուտուրի կինամա էլհային համին շենը վեր առաջին դոնումը լալա դստմա այդ քասիբը լաբլապ տներ շինաս մաչին ապրումա կինամա նիմոնում ընդեղ հարուստը մնել քասիբը յուրուրնը հետ զրուցնանոն թա էստները հունցա շինալ քասիբը նաղլանում ասմա Մին դնում, մին հարուստ մարդ եկալա մնացալ մրտանը ունցուտուկ։ Իմ խոխաս երկալալ հոգևրթի։ Ետնան էսոյինը տիրավ կլխիս։ Քասի բեմ անդրամասը նաղլանում ինչ որ հարուստ են ղոլան կադարվալա։ Հարուստն ասում է. «Է, պայդ խոխան հորա»։ Քասիբն ասում է. «Կկյա»։ Հարուստ են մտքը փոխվում, ա ուզում է որ այդ տղեն կլխեն մին քալակ դինի։ Ասում է. «Պամարտ չինիստեղ վեր ղարկեմ քինե մարտոն» թղթերն թողալ պիրի, քաշիմ նասմա, պամոր խոհան հինչա կուքինի։ Մեն խրեկ կենման տսնում խոհան կյամա։ Էդ հարուստը մին թողտակիրում, մաչին կիրումա վեր, ակնեք, էդ խոհան վերքյա, կտակ գսաբեն կլոխը կտրե։ Էդ կանանը յետը, էդ տղեն ասմա, կտանես տաս մրկնգանես թողտու, թղթերը կտակ ջելլի կպիրիս։ Խոհան թողտը յորա ունում գնամ տահանց տոնը։ Ռութանան տստմա տահանք տանը քոնելած։ Ինգնել դրանը բալկոնեն մին կրավատ հայնում ակուշկեն տակեն։ Իրան պարանց անգնում մինչևր երկնան։ Տղան քունավ հանցնում։ Հարուստ են աղջիկը երակնում տեսնում մին տղա գլխի մին լա փափախ մաչի մին թողտ։ Ինգնել քոնիլած։ Աղջիկը թողտը յուրանում տեսնում մաչի ընկերած ավեր ակնեք այդ տղեն տոտ գասաբեն սպանե։ Աղջիկը թողտը ճղորդումա, մին թողտ գյուրում, դնում փփաղը մաչին վեր ակնեիք։ Այդ տղան վեր կատեղ կհվակիս իմ բարեկամներից մին լավ հարսանեքանես աղջիկի տաս յուրան։ Գնա գյուրութանա երակնում տեսնում էտի պեն, ցենա տամ յուրան բարեկամներն լուղջի մին լավ հարսանեքանում տրանց հետ է։ Շատ են կենում, խրեկ են կենում այդ աղջիկանը մին խոխայայնում, խաբարապիր մն վեր հարուստու կյամա։ Մին պեն վեր այդ հարուստ են կնեկ է երկու տղել այլում պիրած, մծծրած։ Վեր հարուստու կյամա տանան մուտանում փսան աղջիկը խոխան խտեն ուրան խոխեկի քինաման թա տեսնան։ Այդ հարուստու վեր այդ տղեն տեսնում ասում է. «Պայես տղան հուվա, ես պիչի խոխան հուվա»։ Կնեքն ասում է. «Տակու փսատա, եմինել քու թորնտա»։ Կյաման տոն հարուստու մտքումը որոշում ավեր այդ տղեն սպանել տա։ Կինամայուրած դամյուրջուն կոշտը ասմա մին տղայամ ղրկլական կոշտոտ վերքյա գկցիս կրակը իրիս։ Էդ ասումա կյամտոն ուրամ պսնթա բալա բալա մին վազտո կինի դամյուրջուն ասը խլղս կտա պեր։ Պսան տուսա կյամթակինա դրբուզումը հրուստն մստղն պտահումա։ Ասմա շտեղս կինամ։ Էդ տղան ասմա կինամում դամյուրջուն անա խորոտ խլը պիրիմ։ Տայլասմա դու քինիտոն ես կքինամ պիրիմ։ Տղան քինամա փսան կյամատոն։ Հարուստն ասումա հա բա խլըս հորա։ Փսան ասումա ծեր տղան պտահեց ասես որ ես կքինամ պիրիմ։ Հարուստը կզնվում է երակայնում վազտամ կինամ տեսնում տղան գցած կրակը մաչը էրած։ Հարուստը մինել պայմանակապում ղասաբանն հետ վեր տղան ղարկե քինի հանսու գլուխը կտրի։ Կյամատոն Պսենթա, բալա-բալա, քինի քաղաք, ղասաբանասը երկու գերվան կամ մստապեջ։ Փոսան դուսակյամ դրբզումը պտահում հարուստ են պիցի տղին թա, այդ տղան ասմա շտեղս քինամ, ասմա քինամում քաղաք, մսպիրիմ։ Հարուստ են տղան ասմա համոթա, համոթա դու քինի տոն, բամր ազիզ փսանս, ես կքինամ պիրիմ։ Փոսան կյամատոն հարուստն ասմա, բամսը հորա, ասմա ծեր տղան պտայեց ասից ես կքինամ պիրիմ հարուստ ու շատ ակզնվում, գլխին վայատամ, երակենում, քինում տեստումա այդ մին տղեն էլ ղասաբը սպանած։ Փուշմանած կյամատոն կնգանը թա ակնեք, մերես փսան սայա, սայա, սայա։ Պատմումա թա հունցելավ, վեր ընգավ իրանց տոն, բղթի եշին էլ ասալավ էր, քու հարստությունիտ պիտի տեր տերնա մին քասիպ տղա։ Դրանայետը յուրան հինչ հարստություն ունեի տամա այդ քասիպ տղին, ինքը հրանոմ յուրան իլացան չիլացան, կնամ կնկանն հետ օրիշտեղ ապրում։